Wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Allahun e Madhëruar e falënderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, lavdatat, bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alejhi wa sallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazhdojmë edhe sonte me lejen e Allahut xhallahu ala duke e falënderuar për mundësinë që na dha që të takohemi përsëri. Dhe sonte do të jemi në takim me një ngjarje të radhës, nga ngjarjet që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që në lidhje me këtë ngjarje pastaj kanë zbrit ajete apo sikurse e kemi përdorur zakonisht përgjigje hyjnore. Allahu xhallahu ala e ka mbikëqyrë këtë shoqëri vazhdimisht dhe meqë ka qenë koha e shpalljes, atëherë në raste të caktuara ka zbrit shpallja si përgjigje për situatat e krijuara në atë kohë, qoftë keqkuptim, qoftë problem, qoftë mëkat, apo çkado qoftë tjetër që ka ndodh në atë kohë. në jetën tonë të përditshme ne zakonisht kemi nevojë që t'i qasemi gjërave të ndryshme. Po të kemi raport, kemi raport me vetvete, kemi raport me familjen, kemi raport me shoqërinë, madje kemi raport me Allahun xhallahu ala. Si i qasemi këtyre raporteve ne? Si i trajtojmë ne këto raporte? Si afrohemi ne? Si do të thotë si si si pranojmë diçka nga nga nga palët që ne komunikojmë me to e kështu me radhë, gjitha këto janë gjëra që ne i kemi të domosdoshme dhe janë në baza të përditshme. Prandaj qasja është tejet e rëndësishme. Jo rrallëherë, domethënë njerëzit për shkak të qasjeve ë të ndryshme edhe nuk pajtohen pastaj, edhe nuk i shohin gjërat njëjtë. Dhe këto qasje mund të jenë të gabuara dhe mund të jenë të qëlluara. Andaj unë sonte do, do të flas për një rast që tregon se si disa njerëz kishin qasje të gabuar në një situatë të caktuar dhe si Allahu xhallahu ala i mësoi ata që të kenë qasje të duhur. Ne si zakonisht që i kemi ndarë në dy pjesë, domethënë ngjarjen, ngjarjen e caktuar e kemi trajtuar në dy pjesë. Pjesa e parë që ka të bëjë me aspektin problematik, dhe me me me me me defektet që pastaj janë ë janë manifestuar në jetën e përditshme për shkak të këtij problemi dhe komplikimet e caktuara dhe pastaj si ka qenë përgjigja hyjnore, si u ka përgjigj Allahu xhalla xhelaluhu don këtij rasti dhe si na ka mësuar Allahu tebareke ue teala që ta trajtojmë kët problem ose kët rast ose kët ngjarje. Prandaj Qasja është tejet me rëndësi, si i qasemi ne gjërave, si i qasemi ne praktikave tona, si i qasemi ne shumë asaj që do të flas sonte inshallah për të. Në kohën e injorancës, domethënë, ë Qabja është vizituar edhe para se me u dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ngase nga Ibrahim alayhis salam njerëz e kanë vizituar Qabën. Edhe pse vizita e Qabës të nderuar jo gjithmonë është bërë në mënyrë të duhur. Domthon qasja karshi Qabës nuk ka qenë gjithmonë në mënyrë të duhur. ka ardh ka ardh deri në atë deri në atë shkallë devijimi i qasjes ndaj shtëpisë së Allahu xhalla xhelaluhu, saqë njerëzit për shembull i janë qas kësaj shtëpie ë përmes idhutarisë, i janë qas kësaj shtëpie madje edhe edhe në forma tejet banale, jo njerëzore, sikurse ka qenë tavafi i mushrikëve të Mekës ose të tjerëve rreth Qabës lakuriq. Nga përshtypja e tyre se ne jemi mëkatarë, këto janë rroba që me te kemi bërë mëkat, edhe nuk është tashmë e logjikshme që me këto rroba që kemi bërë mëkat të bëjmë edhe adhurim, domthonë ndaj Zotit që kanë adhuruar. Dhe ka deri në këtë shkallë ka qenë edhe devijimi i tyre. Prandaj qasja ka qenë e gabuar tërësisht. Nga nga qasjet e gabuara në atë kohë që janë trashëguar pastaj edhe kur ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është se ka qenë një traditë e veçantë edhe për medinasit. Do çdo çdo çdo fis, çdo popull ka pas, domethënë, tradita të veçanta që kanë qenë të ndërlidhura me idhujt e tyre, me besimin e tyre e kështu me radhë. Andaj përmendet se ensarët do medinasit Edhe në kohën e injorancës, por edhe pasi ka ardhur pejgamberi tek ata, e kanë pasur një traditë që kur e kanë vizituar Qabën ose i kanë vesh ihramat, i kanë vesh ihramat për m'u nis për Qabe, tashmë ka qenë e njohur në atë kohë që mos të hyjnë në shtëpi ka dera e saj. Dera shtëpia ka një derë. Mos m'u fut nga dera shtëpi, por të futen nga anë tjera që i kanë pas në atë kohë mundësi të qasen në shtëpitë e tyre. Domethënë të qasen në shtëpinë e tyre. Ka qenë një lloj tradite që tashmë nuk duhet t'i qasesh shtëpisë, domethonë kah dera e saj. Dhe kjo është konsideru një lloj devotshmërie edhe përkushtimi edhe respekti për gjendjen që ki. Domethënë ti je në ihrama, je nis, në, je nis tashmë në rrugë të Allahut xhele ue ala, ke dal nga dera e shtëpisë, s'ka kthim mrapa mo. Nuk mund të m'u kthy ti më në derën prej së cilës ke dal. Por ke nevojë m'u kthy në shtëpinë tënde, ke nevojë prap diçka, atëherë futesh por jo nga porta kryesore, jo nga dera kryesore. Kështu ka qenë traditë e tyre. Dhe kjo është praktikuar edhe pas që ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ë nuk është për t'u çuditë pse ka vazhduar edhe në kohën e pejgamberit sa ngase ka pas praktika që i kanë bërë ensarët, por që nuk kanë qenë në aspektin e jashtëm të ndërlidhura me idhujtari. jo detyrimisht kanë qenë të ndërlidhur me idhujtari. Por kanë qenë traditë shoqërore e tyre, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë ka hesht karshi tyre derisa ka ardhur shpallja për ta pranu këtë praktik ose për ta refuzu këtë praktik. E kësaj radhe, domethënë, disa ansar e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për punën e hanës. Pse hana, domethënë, zvoglohet madje humb, pastaj shfaqet, plotësohet e kështu me radhë, ndërsa nuk është çështja kështu me dillin. Ata nuk kanë pasur në atë kohë edhe njohuri, ndoshta të shumta ë që kanë të bëjnë me me domthon hapësirën edhe edhe planetet e tjera, andaj janë çudit, edhe kanë një pejgamber se me qenë i dërguar Allahu xhallahu ala mund të ketë përgjigje për këtë çështje. E Allahu xhelle ve ala i është përgjigj kësaj pyetje dhe në kuadër të përgjigjes për këtë pyetje e ka trajtuar Allahu xhelle ve ala këtë praktikë që ata e kanë e kanë praktikuar domthon këtë traditë që e kanë praktikuar sikur që përmenda në situata kur kanë shkuar në haxh apo në vizitë çfarëdo qoftë Qabës. Allahu xhelle ve ala në surën Al-Baqara në ajet 189 Allahu thotë kështu: "Yes alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu lin-nasi Po do të thotë nuk është tema jon kjo. Por veç këtu një koment shumë të shkurtër, shikoje përgjigjen. Ata kanë pyet pse zvogëlohet. Ata kanë pyet ndoshta edhe për dukuri kosmologjike, për një dukuri caktuar, domethënë, ë natyrore që po ndodh, po e shohin. Edhe Allah xhelle ve ala nuk u ka shpjeguar aty tash se, se kjo është në raport me me hanën, në raport me tokën, në raport me diellin kështu më radh. Jo kët. Ngase tek fundi ky shpjegim nuk u duhet ju të gjithëve. Por Allah xhelle ve ala u ka dhënë përgjigje për atë që duhet të gjithëve. Dhe ka thënë se do të thotë kjo kjo shfaqje kështu e hanës është do të thotë që ë të dini kohën e adhurimeve të juaja. Nëse don hana hana e re kur del tregon fillimin e mujit. Hana e plot kur është tregon gjysmën e mujit. Pastaj në fund hana shkon duke u zvoglu, zvoglu pamja e saj, se ajo është ashtu sikurse është, pamja e saj për arsye të caktuara, domethënë që ndodhin kozmologjike që nuk është tash tema me shpjegu këtu, e kur humb hana nuk shihet, tregon se përfundoi muji, presim lindjen e hanës së re për të shënuar ardhjen e mujit të ri. Andaj me hanën e re ne përcaktojmë Ramazanin, me hanën e re ne përcaktojmë Bajramin, me hanën e re ne përcaktojmë mujin e haxhit, me hanën e re përcaktojmë pastaj edhe edhe edhe edhe Arafatin, shumë tjera, shumë obligime. Andaj Allahu xhelle ve ala tha se kët e ka bërë Allahu tebareke n'kët form që ju të dini se domethënë si me i përcaktu kohrat e juaja për adhurim. E pastaj Allahu tha, nuk është mirësi. Nuk është nuk është mirësi, nuk është adhurim të hyni e, nga mbrapa në shtëpitë e juaja, por Është mirësi kush ruhet, devotshmëria takvallëku, walakin el birra men ittaqa. Domthon, ë ë mirësia është e ndërlidhur me devotshmërinë. Me devotshmërinë sikur do ta shpjegojmë pastaj komentin e këtij ajeti. Andaj Allah thotë në shtëpia hyni ka dyert e tyre. Kjo është rregull i madh, madhështor i Kur'anit. Në shtëpi hyni ka dyert e tyre. Dhe keni frikë Allahun që të gjeni shpëtim. Bekara 189. Domthon sikur që e përmenda, e ka transmetuar Buhariu rahimullahu në Sahihun e tij dhe librat e tjera e kanë shënuar se rast se ensarët e kanë pas këtë traditë, që domethënë mos të futen në shtëpiat e tyre ka dyert e, e, e shtëpisë, e, por të futen nga mrapa, kur kanë qenë në ihram ose në situata kur kanë vendos me vizitu qabën, e ka zbrit Allahu xhelle këtë ajet. Fillimisht, kjo situatë, ose kjo ngjarje, të nderuar vllezën e motra, Mund të duket në një aspekt shumë e thjeshtë. Do njerëz nuk kanë hy nga shtëpia përpara, kanë hy mbrapa, çka ka këtu futuni ka dera dhe kaq, jo nuk është kështu e thjeshtë. Kjo është një praktikë që ata, domethënë, e kanë bërë në emër të diçkafit. Në emër të diçkafit. Dhe e, është një praktikë që ata e kanë bërë në një mënyrë të caktuar për të kërkuar diçka. Pra ata këtë kanë bërë që ta respektojnë, ta madhrojnë adhurimin e caktuar. Andaj përderisa bëhet fjalë për domethënë uh, uh, respekt, përderisa bëhet fjalë për devotshmëri, përderisa bëhet fjalë për madhrim, atëherë duhen shpjegime. Nuk mundum na me ia lan gjithkujt në dorë, për shembull, shpjegimin e respektit. Qysh duhet ti me respektu diçka? Nuk mundesh. Ka rregulla për respekt, ka rregulla për madhrim, ka rregulla për adhurim, e kështu me radhë sikurse do t'i përmendim. Prandaj Allahu xhelle tha wa atul buyuta min abwabiha. Do të thotë afrohuni dhe qasjuni shtëpia, shtëpive të juaja ka dera. Këtu nuk ka për qëllim vetëm shtëpia. Po çdo çdo gjë e ka derën e vet, sikur do ta përmendim. Prandaj Allahu na mëson për qasje të duhur, që do të jetë tema e ardhshme dhe Allahu xhelle ue ala këtu i qorton këta dhe i kritikon për qasjen e gabuar. Qasja do qasja nga mbrapa në shtëpi është e gabuar. Ngase nuk është, nuk futet njeri ka, ka, ka, ka xhami, por është porta ka me hy në shtëpi. Dhe këtu kemi disa nëse ndjekim domethënë mënyrën e njëjtë të trajtimit, sikurse kemi bërë të kaluarën, e, e analizojmë këtë problem që ka ndodhë në këtë kohë, dhe, dhe, dhe, dhe si mundemi që përmes kësaj analize të gjejmë edhe probleme të njëjta edhe në kohën tonë, atëherë mund të themi këtë përmes disa pikave. E para është se ë është shumë problem kur tradita e trashëguar bëhet referencë. Po në Islam nuk është problem tradita. Islami e respekton traditën. Islami nuk ka me rrënu traditën. Islami nuk ka me i tjetërsu njerëzit në kuptim të gjuhës apo në kuptim të kulturës edhe edhe, edhe traditës së tyre. Jo. Ka ardhë islami njerëzit me i ndërru në, në, në rafshe tjera. Mirëpo, në qoftë se kjo traditë ka në veten e saj probleme që pamundësojnë për shembull manifestimin e besimit të duhur, adhurimin ndaj Allahut xhel-le ue ala, atëherë duhet larguar. Prandaj, tradita respektohet, por tradita nuk është referencë. Dhe gjithmonë problemi kryesor i pejgamberëve me popujt ka qenë se ata e kanë marrë traditën si referencë dhe nuk kanë pranuar që shpallja të jetë referencë. Domethënë gjithmonë shikoni janë problemet me referencën. Kënd kemi me dëgju na? Ku kemi me u kthy na? Nëse bim ndesh në mendime të caktuara, përplasemi rreth çështjeve të caktuara, kush do të gjykon mes neve? Kush do të përcakton të mirën dhe të keqen? Referenca. Cila është referenca jonë? Andaj përgjigja e popujve të mëhershëm karshi thirrjes së pejgamberëve ka qenë, domethënë, bel qalu inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun. Az-Zukhruf 22. Ata kanë thonë, ne i kemi gjetur baballarët tanë, domethënë kemi trashëguar këtë traditë dhe ne kemi vendosur që kjo të jetë udhërrëfyesi jonë. Po udhërrëfyesi jonë është tradita, si referencë. Edhe pse pastaj këtu njerëzit këtë traditë kur kur e përdorin si referencë i qasen në mënyrë selektive, prap. Ngase shpeshherë te ne thuhet për shembull, ë uh, duhet ta ndjekim ë uh, islamin tradicional, edhe pse ende nuk kanë arritur me na tregu çka është ky islam tradicional për shembull. Cili është? Si përkufizohet? ë uh, deri në cilin vit është tradicional e kur përfundon të jetë tradicional për shembull. Problemet e shumta janë. Mirpo nuk është qëllimi këtu për ta rujt traditën. Por qëllimi është për ta kufizu, domthonë shpjegimin e Islamit. S'është kjo tema jon. Mirpo të njëjtit njerëz që ftojnë për Islam tradicional e shoh se e kanë thyr traditën në shumë aspekte, duke huazuar kultura të huaja. Madje duke konsideruar këtë huazim një lloj përparimi. Prandaj shoh se ka qasje selektive. Edhe ata kështu kanë qenë në të kaluarën. Traditën e kanë përdor vetëm karshi pejgamberëve të Allahut xhallahu ala. Mirëpo në situata të caktuara, kanë nëse nëse tradita ka rënë ndesh me epshin e tyre, me interesin e tyre, e kanë refuzuar traditën. Mirëpo e kanë përdor si lloj reference për t'i konkurruar referencës së pastër të shpalljes. Pra kjo është problemi. Edhe këtu për shembull, këta nuk e kanë kundërshtuar shpalljen tash, nuk ka pas, nuk ka pas domthon ë shpallje te ensarët, por si praktikë ka qenë e trashëguar. Dhe njerëzit e kanë pasur si referencë, meqë nuk ka pas referencë tjetër atë. Derisa ka shpallje, por duhet të them, ë si si problem i përgjithshëm është se njerëzit traditën, domthon i qasen traditës, qasja e gabuar ndaj traditës. Kjo është tema jonë. Qasja e gabuar ndaj këtë rast traditës, që të konsiderohet tradita referencë dhe ajo të na përcakton çka është e mirë, çka është e keqe, çka bën, çka nuk bën. Kjo është problem. Dhe shpesh herë domthon një qasje e tillë e gabuar pengon pengon në mënyrë serioze, domthon përhapjen e dijes, ë ë ë ë ndërtimin e bindjeve mbi argumente dhe fakte ndërtimin e praktikave dhe manifestimin dhe zbatimin e urdhrave mbi bazën e udhëzimeve të duhura e kështu me radhë. Andaj kjo është gabim. Dhe Kurani kur e ka kur e ka qortu këtë praktik, ka thënë wa tul buyuta min abwabiha, qasjuni shtëpive. Çfarë shtëpi? Jo veç shtëpi ku banon ti. Po edhe adhurimit qasju, sikur se kanë vënë. Dhe kësaj nga dera, cila është porta e duhur e e adhurimit dihet. Prandaj nëse nuk i qasesh nga dera, i qasesh nga mbrapa, ti shkakton probleme. Prandaj problemi është tek qasja, si i qasemi ne adhurimit, si i qasemi kësaj sikurse do ta përmendim, më vonë po po duhet me me huazu nga pika e mëposhtme për sqarim apo. Prandaj në kët në kët ngjarje fillimisht na shfaqet problemi i parë i qasjes ndaj traditës. Duhet të kemi qasje të duhur ndaj traditës. Nëse tradita bëhet referencë e paanashkalushme, dhe e pakontestushme, dhe e padiskutushme, edhe pse është trashëgimi e veprimeve dhe e mendimeve njerëzore, atër është gabim. Prandaj, kjo është ajo që doja me qitë në pah. Qasja e tillë ndaj traditës është e gabuar. Tradita nuk është shpallje, Ajo mund të diskutohet, mund të mund të mund të bisedohet rreth saj, a është mirë, a është keq, a kanë bën mirë, a s'kanë bën mirë, a kanë pas qëndrime të duhura, a s'kanë pas qëndrime të duhura. Duhet të trajtohet pse jo? Ngase është njerëzore, gjithçka çka është njerëzore, diskutohet. Gjithçka çka është njerëzore, mund të kontestohet. E vetmja që nuk kontestohet është ajo që është hyjnore, ngase është mbi njerëzoren dhe nuk kemi ne aftësi me kontestuar hyjnoren. Ngase është mbi neve. Prandaj nëse konsiderohet tradita si referencë, bëhet problem. E dyta që mund ta marrim nga kjo si problem që është tek njerëzit është se e, këta e kanë bërë këtë veprim formalisht pa e kuptu arsyen, pa e kuptu qëllimin, pa, pa e kuptu ndikimin në jetën e tyne, pa e kuptu substancën e këtij veprimi, shpirtnoren e këtij veprimi, këta thjesht e kanë bo, kaq, pasim i verbër. Andaj, formaliteti, qasja ndaj formaliteti, formaliteti shumë i, i, i domosdoshëm, normal, ka formë, gjithçka ka formë, mirëpo, si i qasemi ne formalitetit, këtu e problemi. Disa njerëz, për shambull, i qasen formalitetit si qëllim. Në momentin kur ë ë në momentin kur realizohet formaliteti, ata e kanë përfundu misionin e tyre. Pa shikuar se çka ka përtej këtij formaliteti. Prandaj në Islam ka formë dhe ka substancë, dhe ka esencë dhe ka bazë dhe ka shpirtnore. Namazi ka formën e vet, dhe është shumë e rëndësishme ngase kjo formë është e legjitimuar nga referenca jonë. që e ka praktiku Muhammedi sallallahu alai sallam. Mirëpo, a përfundon e tëra tek forma? Absolutisht se jo. Andaj Allah Xhelle wa ala, kur na ka uh, folë për namazin, ka folë për substancën, për formën. Në Kuran nuk ka formë të namazit. Forma është trashëgu nga Muhammedi sallallahu alai sallam. është transmitu nga ai. Mirëpo nuk ka formë të namazit në Kur'an. Në Kur'an nuk thuhet për shembull ku me i lidh duart. Nuk folet për këtë çështje. Ngase Kur'ani flet për qëllime. Kur'ani flet për substancë. Suneti është pasaj sqarues i asaj që Kur'ani e ka lënë pa sqaruar. Andaj qasja ndaj formalitetit. Ke kemi për shembull shumë formalitete në jetën tonë. Disa njerëz i anashkalojnë komplet formalitetet. Jo, nuk mundesh. Nëse, nëse formaliteti i caktuar, domethonë është uh, i legjitimuar nga referenca jonë, atëherë ne duhet me pranu këtë formalitet. Shiko, qasja ndaj formalitetit, qasja refuzuese, edhe qasja tjetër që, domethonë, uh, e trajton si uh, qëllim final përfundimtar uh, uh, formalitetin. Ne duhet me kuptu që formaliteti, forma, e, e, dhe, dhe kryerja formale e adhurimit është e rëndësishme. Mirëpo, nuk është fundi. Misioni jonë nuk përfundon me misioni jonë nuk përfundon me me me me me formë. Andaj, nëse qasja jonë ndaj qëndrimeve të caktuara, ndaj veprimeve të caktuara, adhurimit çkado qoftë, qasja jonë është qasje vetëm formale, por nuk ka përtej saj asgjë është e gabuar. Në qoftë se dhe qasja ndaj veprimeve të caktuara nuk e ka formalen e legjitimuar, prapë është problem. Prandaj duhet me iu qas formales asaj që është e jashtme formalitetit të qasemi si mjet. Është mjet që me këtë synohet realizimi i qëllimeve të caktuara. Nëse nëse mbetet formaliteti si faza përfundimtare e veprimit të caktuar është problem. Sikurse këta Për ta ka marrë fund e tëra që ka të bëjë me respektin, në momentin kur s'kanë hy kah dera. Kaq, a ka kuptim, a s'ka kuptim, a ka qëllim, a s'ka qëllim, s'janë marrë fare me te. Andaj nuk ka kështu. Çka Allahu thotë për agjerimin, le'al-lekum tettekun që të bëheni të devotshëm, nuk ka thjesht braktisje e ushqimit dhe pijes. Për namazin thotë, inne salate tenha anil fahshai vel munker, namazi largon nga punë të këqija, nga punë të ndyta, të pista, kështu me radhë, andaj kjo është substanca. Namazi nga çka po të largan? Namazi çka përmis çka ka përmisu namazi jetën tonë? Shikoni për kurbanin Allah xhel-le ve ala kur flet për shembull për kurbanin Allah tebareke ve teala në surën El-Hajj thot lan yanal Allah luhumha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum Te Allahu nuk arrin as mishi as gjaku i tyre i kurbanit. Te Allahu s'shkon gjaku e mishi, ai ai aspekti formal i jashtëm është për juve, hani ju mish. Mirëpo, therja e kurbanit është që të demonstrohet praktikisht devotshmëria juaj ndaj Allahut tebareke ve teala. Devotshmëria kërkohet. Kjo është esenca që do të flasim për të në takimin e ardhshëm inshallah. Prandaj qasja me devotshmëri, jo me formalitet. Qasja me me me kuptim jo me pasim të verbër, qasja me, me vetëdije, jo me rastësi. Të gjitha këto janë të rëndësishme me i kuptu. Andaj Allahu xhel-le ve ala e qortoi këtë qasje, edhe pse ata kishin si qëllim respektin, mirëpo respekt formal. Edhe ne kemi shpesh në jetën tonë të përditshme respekte formale. për shembull, ose ose trajtim formal, por jo substancial, jo jo të sinqert, jo për shembull si duhet, jo me norma të caktuara, jo që realizon qëllime të caktuara e kështu me radhë. Andaj në jetën tonë kemi shumë formalitete. Shumë ka formalitete. Dhe si pasojë e, e, e, e këtij problemi na shfaqen probleme të tjera. dyfytyrësia, servilizmi, e probleme tjera na shfaqen në jetën tonë, ngase formalja është me rëndësi, me rëndësi është pamja e jashtme që njerëzit domethënë të shohin si e mirë, e brendshmja s'është me rëndësi, a është zemra e mbushur, zili, urrejtje, mendjemadhësi, vetëpëlqim, s'është me rëndësi, me rëndësi është tesha e bukur, pamja e bukur, e kështu me radhë, bukuria e jashtme, bukuria formale me rëndësi është, a kupton. jo bukuria e brendshme, jo bukuria e mendjes, sot nuk vlerësohet bukuria e mendjes, as nuk ekspozohet bukuria e mendjes. Kemi probleme me ekspozime e, ekstravagante, problematike, provokuse, ekstremisht provokuse, përmes shfaqjes së gjymtyrëve të caktuara në jetën e përditshme. Dhe kjo ekspozohet, ngase kjo është ajo e bukura që duhet njerëzit me kuptu si të bukur. Formalitete, të pa kuptimta. Për këtë arsye Allahu tebareke ue teala na ka mësuar që formalitetit t'ia japim vendin e duhur. Po, këtu e ke vendin. Tradita këtu e ka vendin. Për këtë ka feja. Mi vendos gjërat në vend t'vet. Nëse nuk vendosen gjërat në vend t'vet, bëhet kaos. Tradita këtu e ka vendin. Ë formaliteti këtu e ka vendin. Gjithçka n'vend t'vet. Andaj ka dera me hi. Madhërimi i Allahut xhel-le ue ala ose tjera që do t'i përmendim inshallah. Prandaj nga problemet që shfaqen këtu është problemi i i aspektit formal apo. Tjetra për shembull është se çka çet në pa kjo ngjarje nga problemet e njerëzve është se njerëzit uh, janë të zbrast dhe kanë nevojë me mbush këtë zbrazëti me diçka. Andaj këta njerëz për shembull s'kan pas udhëzim t'duhur. Është dashtë qysh me Me tregu respektin për ihramat. Qysh me ba po hajt s'po hijmë në shpi ka porta. Pa kuptim, pra shumë nga veprimet tona mund të jenë pa kuptimta, por kanë ardhur si pasojë e një nevoje me mush. Dhe këtu është komplet problemi i i i i i shumë neve sot, se ë kem i kemi qenë të zbrazur dhe ë ushqimi, ushqimi ë i ndoshta i kontaminuar, ushqimi i dëmshëm ka arrit më shpejt në brendin tonë, se sa ushqimi i pastër dhe i shëndetshëm. Vëzë, me diçka duhet me mush, me diçka duhet me hongër, po jo në kuptim material, po në kuptim intelektual, në kuptim shpirtnor, diçka duhet me dit, s'mun me konë njeri zero, diçka ai një informatë ka me marë, ose ka me marë informatën e duhur, ose të gabuar. E problemi është kur kjo zbrazëti nuk mbushet me diçka çka duhet, Sa ka praktika të njëjta për shembull që e shohim që njerëz i kanë bërë se është dashur me diçka me mush. Sepse nuk është e duhura, është qasje e gabuar për me mush veten. Ne vazhdimisht po flasim për qasje të gabuara, qasje e gabuar ndaj traditës, qasje e gabuar ndaj formalitetit, qasje e gabuar ndaj vetvetes në këtë rast. Me mush veten me gjëra të tjera të pakuptimta. Shikoni sa bukur e ka thënë këtë Jahja ibn Muadh rahimullah. Jahja ibn Muadh rahimullah ka thënë: Njerëzit me ia pas frik, frikën Allahut, sikurse ia kanë frikën varfnis, hyjnë n'xhenet. Në këtë, këtë shpirt duhet me pas një frikë që ruhet prej diçkafit. Dhe në bazë të asaj vepron. Njeri ia ka frikën, varfnis, ai çohet punon, angazhohet, lodhet. Patjetër, pse? Frikësohet nga varfënia, frikësohet nga uria, frikësohet nga skamja kështu me radhë. Dhe kjo e bën me lëviz. Me pas njerëz frikë Allahun xhel-le ue ala, që i vendos në lëvizje, sikurse kanë frikë Allah, sikurse kanë frikë varfninë, hyn n'xhenet. Ngase e kanë mush kët aspekt t'brendshëm me një frikë që nuk nuk ia vlen me pas frikë për atë punë. Ama qasje e gabuar, ndaj frikës. Ose për shambull, tjera, njerës për shambull me e shfletu Kur'anin, sa shfletojnë portale të caktuara, kishte me konë gjendja e tyre ma e mirë. Njerëz për shambull me bo dua, me lutë Allahun xhele ue ala, sa i ankohen njerëzve, shumë mirë kishin me i pas punët. Diçka duhet me bo? Ose kemi me iu anku Allahut, ose njerëzve. Edhe shpesh ne fatkeqësisht ne i qasemi mangësive që kemi, problemet që kemi, i qasemi me ankesa, i trajtojmë problemet tona duke iu an duke iu ankuar njerëzve. Ankoju Allahut xhele ue ala. Sikur tha Jakubi alejhi selam inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Brengën, hallin, dertin që kam, Allahut ia shfaqi. Shfaqje Allahut telashet tua, shfaqje Allahut për nimetet tua. Shumë ma pak fol me njerëz e shumë ma fol fol shumë ma tepër fol me Allahun tebareke ue teala. Mirëpo njeri ka nevojë për një ka nevojë për një ngushëllim, ka nevojë dikujt me iu rrëfy. Dhe shpeshherë qasja e tij, domethënë drejt kësaj nevoje është e gabuar. Sikurse këta në këtë rast, këta kanë pasur me bo një respekt ihramave. Çka me bo? Hajt, sikurse përmendëm më herët. Pra një qasje e gabuar, qasje e gabuar në mbushje të vetvetes, duhet me kuptu me çka me mbush veten. Edhe kjo mbushje e vetes nuk duhet prolonguar, ngase në qoftë se e shtyjmë këtë mbushje, me, me, me, me, këtë mbushje të vetvetes tonë, me, me, me kuptimet e duhura, me praktikat e duhura, do të mbushet me të tjera, pa na pyt neve. Ngase shpirti e lyp, Mendja e lyp, trupi e lyp, e kështu me radhë. Prandaj ë duhet njeri me me ditë ka me orientu veten e tij, ku me u mbush, ngase kjo pjesa është tejet e rrezikshme. Prandaj edhe kur është kriju Ademi alayhis salam, kur është formsu Ademi alayhis salam, ende s'i ka hy shpirti, forma e tij ka qenë ka qenë i shtrirë në tokë, domethënë nga ë dheu që është mbledh nga melaiket, edhe i është dhënë forma me urdhrin e Allahut tebareke ue teala. Allahu e ka dhënë urdhrin si kë, e brendia e tij, meqë nuk ka pas jetë, nuk ka pas as, as domethënë, jetë mrena, ka pas një zbrazti. Shetani ka, ka, ka është fut në brendinë e tij, thuhet, të formësuar, të pa jetë ende, edhe ka pa se është i zbrazët. Edhe këtu ka, i ka, e, këtu shetani ka, e ka, e ka gjet ngushëllimin e tij për ta luftu Ademin alejhi selam dhe bijtë e tij. Meqë është i zbrazët, ai ka nevojë me me me u mbush. E meqë ka nevojë me u mbush, do të jem unë më i shpejtë në mbushje se mbushja që atij i duhet ato. Dhe këtu o beteja me çka po mbushemi ne? Këtu o beteja, kush po të mbush? Ku po sikurse për shembull nganjëherë ke pat pyetje kush, ku e mbush naftë kerrin këtu? Jo, ama këtu është naftë e lirë, është e dobët mbushë këtu. Ngase menjëherë vërehet ku e ke mbush, vërehet në prishje të të kerrit, në shpejtësinë e tij, në tymosjen e tjera tjera që i din ekspertët më mirë ato. qasja e gabuar ndaj mendjes shkakton telashe dhe probleme. Gjithashtu edhe këtu mund të gjejmë edhe një çështje tjetër, domthonjë që ka të bëjë me një paradoks që ndodh tek njerëzit. Për shembull, shikoj shpesh njerëzit në jetën e përditshme thonë feja është e palogjikshme, po mendojnë duhet me kon njeri racional, me kon mendja është me rëndësi, shkenca është me rëndësi. Pra kur ti mendon që këta mendojnë, janë super të mençur. Janë janë janë aq, ë, domethënë, ë, ë, përdorues të mendjes, të arsyes, sa që njëmend kanë arrit nivel që me, po themi, kushtimisht me kontestu shpalljen. Mirëpo kur e sheh kanë praktika, aq, aq, aq, domethënë, të pakuptimta, bestytni, aq, domethënë, të paarsyeshme, çuditesh, e ku e kanë dash mendjen, E ku kanë dash logjikën? Prandaj njerëzit mundohen me një aspekt me u tregu diçka, pastaj i, i shpërfaqin të metat e tyre në shumë aspekte tjera. Apo sikurse tregohet për një rast, domethënë një grua për të mbuluar një pjesë të trupit të saj, apo e, e, e, e ka zbuluar një më keq se se, se ajo që ka qenë zbuluar më herët atë. Pra do njerëz për me mbulu veten dikun që kinse na kemi arrit, zbulojnë pjesë tjera shumë ma të turpshme, se ato që ka menu se është e turpshme. Pra dhe kjo është problemi. Shiko sot për shembull, tentohet që të promovohet ateizmi si shkencor. Dhe kur ti lexon për shembull, kur dëgjon ti ata, janë njerëz gjenial, tamam shkenca, mirëpo, kjo është pjesa e jashtme, vetëm, ai formaliteti, që ne fatkeqësisht jemi sprovuar këtë kohë me të. Kur ti lexon mendime, studion, si kupton këto sqarime, qysh ka mundsi një njeri që i thotë vetes për shembull, profesor, doktor e kështu me radhë, të bie në këto përfundime. E pamundshme. Qoftë për shembull, ë të konkluzave të caktuar të pakuptimta, të pakuptimta. që nuk është as koha me shpjegu këto, po dua të them që uh, njeriu nganjëherë për shkakun duke ik nga diçka bën diçka shumë më të keqe se ajo që ka ik prej saj në emër të uh, të ruajtjes së vetvetes, duke ik nga shpallja e Allahut tebareke ue teala bie në gjëra shumë më të pavlefshme dhe qesharake apo. Sikurse ka adhurime të ndryshme të kafshëve, mendime të ndryshme të palogjikshme, të paarsyeshme, madje jo njerëzore, jo njerëzore, të rrezikshme. Sot ateizmi bashkëkohor i cili e keqpërdor shkencën dhe e dhunon shkencën, duke tentuar të promovojë përmes shkencës, ka mendime, ka konkluza të rrezikshme për njerëzimin, shumë të rrezikshme për njerëzimin. Mirëpo, për ta mbulu kët aspekt të tyre, tentojnë që kët rrezikshmi t'ia bartin shpalljes. Islami fe e rrezikshme. Dhe njerëzit në pamundësi me hulumtu me studiu, Mund të bijmë viktima. Prandaj qasja e gabuar në këtë rast karshi mendjes, qasja e gabuar karshi logjikës. Ai mendon se kjo është logjika. Jo, kjo qasja e gabuar, cila është logjika? Cila është arsyeja? Edhe këtë duhet ta kuptojmë e ta dimë. E Allah xhel-le ve teala, kaq praktike? Qasje e gabuar ndaj logjikës, ndaj arsyes, është kjo. Dhe në fund të nderuar vëllezër e motra duhet të përmendim shembuj praktik të kësaj qasje. Edhe pse gjatë trajtimit të këtyre pikave përmenda domethënë disa shembuj, por dua të, të, të, të parapërgatis, domethënë, sikur thotë terenin, për të ë sqaruar pastaj qasjen e duhur në takimin e ardhshëm. Unë përmenda se ne në baza të përditshme, në baza të përditshme shpesh herë kemi për qasje. Të shumta janë këto qasje, madje të panumërta. Dhe nuk kam mundësi na tash për çdo veprim me bë qasja e duhur këtu është kjo kështu. Qasja e duhur, jo. Unë do të mundem, do mundem të përmend disa baza të rëndësishme të qasjes së duhur. Mirëpo, për ta kuptu këtë, dua t'i përmend disa shembuj nga qasja e gabuar në disa fusha të jetës tonë. Edhe pse disa u përmendën po në kuadër të temave të përgjithshme, tash diçka ma konkrete. Për shembull, qasja e gabuar ndaj adhurimit ndaj Allahut tebareke ve teala. Qasje të gabuara, shpesh herë, për shembull, nga qasjet, shembujt janë këtu. Nga qasjet e gabuara në adhurim te Allahu xhel-le ve ala është ta adhurosh Allahun, ta adhurosh Allahun me udhëzimet që nuk vijnë nga Allahu. Është gabim kjo qasje. Nuk mundesh. E si o qasja e duhur, e po e përmendim inshallah. Nga qasjet e gabuara në adhurime, është për shambull a, a, a, kaosi në adhurime. Për shambull, kujdes i madh për sadaka, e zeqatin nuk e jep. Gabim është kjo qasja kështu, a, a, a, namaz nafile fal, ama farzet i ka po s'i fal. Ruhet prej disa seneve, domethënë që mirë është me u rujt prej, prej tyne. Mirëpo, bjen në tjera shumë ma të mëdha. Kaos. Qasja e duhur ndaj adhurimit është ndryshe, jo kështu. Qasja ndaj adhurimit nuk është kaotike. Qasja e duhur ndaj adhurimit nuk është nuk është ë nuk në me me me me udhëzime të huazuara jashtë kornizave të shpalljes. Gabim. Gjithashtu nga për shembull qasjet e gabuara në adhurim, shembull është qasja selektive ndaj adhurimeve. Selektive ndaj adhurimeve. Për shembull, disa adhurime i kryen e pastaj për shembull tjera që janë në njëjtin nivel ndoshta apo shumë të domosdoshme nuk i kryen ato. Dhe kur është pse këtu i kryen, pse këtu nuk i kryen, ka diçka që ka përcaktuar kët kët aspekt selektiv. Po të kesh nefsin ti në to. Nga se e atë n'adhurime mundet nefsi me dëpërtu. Sikurse, inshallah, do të na jepet mundësia me sqaru. Pastaj për shembull nga qasjet e gabuara n'adhurime është shkëputja n'adhurime. Domethënë futja me vrull, dalja me vrull. Një adhurim i ngjeshur i ngarkuar, po them kushtimisht për për nivele të ndryshme të njerëzve në në sezon caktuar, në Ramazan ose në Ramazan caktuara, pastaj shkputje. Përshëndetet me Kur'an për në Ramazan, me namaz nate përshëndetet me taravi, e kështu me radhë. Qasje e gabuar ashtu. Do të mësojmë se si është qasja e duhur, sheriatike ndaj adhurimit, edhe në aspektin e kontinuitetit. Prandaj këto janë qasjet e gabuara, shumë tjera që kanë të bëjnë me adhurimin, qasjen ndaj adhurimit, si po i qasemi adhurimit. Pastaj nga qasjet që duhet me trajtuar për shembull, me rregullu qasjen thash, primar është ta rregullojmë qasjen e adhurimit. E dyta që duhet me rregullu qasjen ndaj ë njëri tjetrit, ne gabojmë, ne kemi mund të jemi kemi lëshime, nevojë kemi për këshilla, e po jo gjithmonë qasja jonë në këtë situatë është e duhur. Jo gjithmonë është qasja. Andaj për shembull, ë ë ë mënyra se si se si se si se si i qasemi gabimit të dikujt. Shpesh e gabuar. Trajtimi i problemit i gabuar, elaborimi i problemit i gabuar. Pastaj për shembull, qasja, qasja ndaj gabimit të caktuar është e përgjithshme, gjithëpërfshirëse. E pabalancuar. Që janë këto forma të të qasjes së gabuar ndaj gabimit, ndaj lëshimit, ndaj problemit të caktuar, e kështu me radhë. Lidhja me gjëra që nuk kanë lidhje mes vete. Për shembull, ë domethënë një gabim e lidh me diçka që po nuk lidhet me kët. Qasjet paragjykuese. Ndaj kësaj, ti e ke bëu kët ngase këtë e kupton se këtu po çon kjo. Po pse po lidhet me kët kur nuk lidhet? E shumë tjera do nga qasjet e gabuara që kemi në raport me gabimet, me lëshimet, me tendencën e përpjekjen tonë për me këshillu. Në gjitha këtu kemi qasje, në gjitha këtu hyn tema jonë, që na duhet me ditë, domethënë si me pasë qasje në këtë aspekt. Apo. Prandaj ne duhet ta kuptojmë qasjen tonë, që duhet ta kemi karshi adhurimit. Dhe t'i detektojmë qasjet e gabuara në adhurim, qasjet e gabuara në raport me njëri tjetrin, qoftë në trajtimin e, e, e gabimeve, problemeve, lëshimeve kështu me radhë. Shpesh domethënë gjejmë që edhe edhe edhe edhe në rrafshin e, e bashkëshortorë për shembull, ka qasje të gabuar ndaj njëri tjetrit. Dhe kjo qasje e gabuar ndaj problemit, ndaj mospajtimit që e kanë bashkëshortët, shpesh herë eskalon në probleme të panevojshme. Kur e sheh për shembull, baza është tejet banale për çka ata realisht kanë arrit në atë nivel që ndoshta edhe po rrezikojnë me shkurrëzim. Pse? Kan pas qasje të gabuar ndaj një lëshimi, qasje të gabuar ndaj një veprimi të caktuar kështu me radhë. Dhe kanë për të përmirësuar qasjen në këtë aspekt. T'i qasemi si duhet, ta trajtojmë si duhet, t'i afrohemi si duhet, të pranojmë si duhet edhe këshillën, edhe të japim si duhet këshillën e kështu me radhë. Gjithashtu nga nga qasjet që kemi nevojë t'i përmirësojmë, ngase ka qasje të gabuar është qasja ndaj një të vërtete, të pamohueshme, por që kemi gabim ndaj kësaj ndaj kësaj të vërtete. Cila është? Është e vërtetë e pamohueshme, e pakontestueshme se Islami është fe e lehtë. Shpeshherë njerëzit ndaj karshi kësaj të vërtete të nderuar vëllezër e motra. E vërteta se është fe e lehtësimeve, për shembull, fe e lehtë, shpesh e kanë qasje për shembull përmes hileve, mashtrimeve. Dëshirojnë ta grabitin lehtësimin e caktuar nga dyert dhe nga forma dhe nga rrugët jo legjitime, që nuk i takon, bëjnë hile. Dhe kjo qasje e gabuar është Qasje e gabuar është që të tentosh ta marrësh një përgjigje të lehtë për ty duke manipuluar me realitetin, duke mos e duke, duke mos e e e e treguar tamam problemin si është. Pse? Që ta marrësh një përgjigje dhe të arsyetohesh tek Allahu xhel-le ue ala se unë e veta filanin dhe ai më tha kështu. Kjo qasje e gabuar është nuk të shkarkon nga përgjegjësia para Allahut të madhëruar. Andaj si ta kemi qasje ndaj lehtësimeve, ndaj fesë, ne kemi nevojë për lehtësime, jemi njerëz. Veçse në këtë kohë të komplikimeve të shumta, të vështirësive të shumta. Në këtë kohë të që nuk ka shumë alternativa, fatkeqësisht, për shumë për shumë gjëra. Si t'ia bëjmë? Në është ajo rrjedha e bie ndesh, në është një interes i caktum i joni i jetës përditshme e, me kërkesat fetare. Si t'ia bëjmë? Domthon, ne dona me mësu për fe, dona me ditë për fe, po jo gjithmonë kemi qasje të duhur, ka shumë kaos, ka shumë, ka shumë kufizim, ka shumë gurtësi nga njëra, ka një ka shumë hapje. Gjithë këto e bëjnë do, ose dua të them gjithë këto janë tregues se qasja ndaj dijes e gabuar. Si i qasemi ne dijes, si e kuptojmë dijen. Ne duhet të kuptojmë se Islami na ka mësuar se qasja jonë ndaj dijes fillon nga mënyra si ulemi para se me marr dije. Respekt ndaj njerëzve të dijes, pastaj tutje e tutje marrja e dijes e kështu me radhë. Ngase pa dije nuk kemi asgjë. Gjithë ato që po i marrim dijen dijen, vetëm na duhet dija, ngase ajo është dritë. Ajo na ndriçon në rrugën e dunjas që shpesh ka ka ka labirinthe, ka errësira, ka tmerre, ka tunele. Pa dritë nuk ia del. Sprovat, fitnet, trazirat, turbullirat shkaktojnë errësira, mjegullira. Na duhet, na duhet ndriçuesi, feneri i dijes që të ecim tutje. Mirë po, a kemi qasje të duhur ndaj dijes? A kemi qasje ndaj, në marrjen e dijes te burimet e duhura? Te meselet e duhura, te çështjet e duhura? Qasja jonë ndaj dijes? A manifestohet edhe përmes njohurive që neve na duhet? Mënyrës si e marrim, e kështu me radhë. A dhe gjithashtu me rëndësi, qasja ndaj kërkimit të dijes. Dhe gjithashtu e fundit, qasja në komunikim me njëri-tjetrin. si po komunikojmë. Për shembull, nga qasjet e gabuara në komunikim është kritika e vazhdueshme. Qasja e prindit ndaj fëmijës, vazhdimisht e kritikon. Nuk ka situatë ku lavdon, mashallah ke bo mirë. Pra nëse nëse në, unë po e kam për me e këshillu. Mirë, këshilla nuk nënkupton gjithmonë duhet me kritiku. Ka kena mundësi me u këshillu, sikur se kam ajert për shembull, Edhe duke duke duke ia, ia, ia potencu një aspekt pozitiv e që pastaj nëse ka diçka me i thonë që edhe kjo me qenë kështu me qenë bukur, sigurisht se do ta trajtojmë. Prandaj qas, qasja në komunikim, jo veç këshilla, nuk është nuk është këshilla mënyra e vetme e komunikimit, prandaj edhe e ndava e, e ndama nga komunikimi. kritikat e vazhdueshme. Për shembull, ose komunikimi mes nesh është i paqartë. A ne komunikojmë mes vetë, nuk dimë çka menon aj e çka menon aj. Ngase jemi të paqartë në trajtim, pa, të paqartë në, në, në prezentim të, të, të, të mendimeve, të kuptimeve, e kështu me radhë. Paqartësia është përte, po shkakton probleme, ngase kemi qasje të gabuar në komunikim, qasje të paqartë. ndaj çështjeve, qasje e paqartë ndaj shpjegimeve të gjërave të caktuara kështu me radhë. Pastaj për shembull nga nga nga, nga qasjet e gabuara në komunikim është përdorimi i shprehjeve jo të duhura. Nuk përdoren shprehje të duhura. Pastaj nga nga nga nga nga qasjet e gabuara në komunikim është kur bazë e komunikimit bëhet polemika. Posa të rrimë duhet të polemizojmë, duhet të debatojmë. Kjo është gabim te komunikimi që gjithmonë duhet me debatu, apo. Ka debat, ka polemik, ka mirëkuptim, ka nganjëherë mësim, ka nganjëherë këshillë. Duhet me, me pas një kolorit, qasja e duhur në komunikim është ndryshe. Jo që qasja e në komunikim të jetë, sa herë të flasim, duhet debat me bo, duhet me polemizu, apo. Pasi kjo mund me me me ngarku komunikimin, madje me bo edhe të padëshirueshëm pastaj mes vetë apo. Jo, me të s'di të çel, a çel në temë se pa u kundërshtu s'bon, pa polemizu s'bon, je i le për, për për polemika. Edhe nuk komunikojmë pastaj apo. Ngase zakonisht hasim në uh, keqkuptim në komunikim. Pra kjo qasje e gabuar në komunikim mes vetë, duhet të gjejmë mënyrë për mirëkuptim. Dhe të largojmë keqkuptimet. E si bëhet kjo? Është pjesa e rezervuar për qasjen e duhur në komunikim që do të shpjegojmë inshallah takimin e ardhshëm. Pastaj për shembull nga nga qasjet e gabuara në komunikim është qasja e njëanshme. Në komunikim, veç një kah rruga, veç veç dikush flet. Me lënë dikënd tjetër me fol për shembull, nëse nuk është, nëse natyra e takimit është për shembull ne. Është normal këtu tash natyra e takimit ton, natyra e komunikimit ton është mësim. Dhe duhet një dikush flet, dhe dikush mëson. Normal. Mirëpo ka, nuk ka gjithmonë jeta mësim, nuk ka gjithmonë jeta uh, hytbe, nuk ka gjithmonë jeta uh, ligjëratë. Jeta është edhe më ndryshe. Prandaj duhet të ketë mundësi që, për shembull në shpi, jo gjithmonë veç prindi me folë, fëmija me heshtë, burri me folë, gruja me heshtë, ose e kundërta për shembull. Gjithmonë. Ja, me lënë hapësirë, mendimin tonë, sikur do të sqarohet, inshallah, ama nga qasjet e gabuara, të nderuar vëllezër e motra, është edhe qasja në komunikim, domethënë, me frymë të njëanshme. E kjo ka kompliku komunikimin. Pra shikoni sa kemi nevojë për ta përmirësu qasjen. Qasja ndaj sprovave është problem. Si i qasemi sprovave? A merremi në kohën e sprovave me atë që duhet, me atë që na përket, me atë që kontribon në tejkalimin e sprovës, apo e komplikojmë situatën më tepër në këto sprova? Si i qasemi ne sprovave? Si i qasemi ne begative? Si i qasemi ne smundjeve? Gjitha këto janë të nevojshme për ne me kuptu. Në qasja në adhurim, qasja në komunikim, qasja ndaj njëri-tjetrit në probleme dhe këshilla, qasja në marrje të dijes, qasja në sprova, qasja në kërkim të dijes, shumë janë që na duhet. Dhe Allahu për kët, për kët ka thënë, "Wa atul buyuta min abwabiha." Nga që ky ajet futuni në shtëpitë e juaja nga dyert kanë nxjerr aq shumë rregulla, aq shumë mësime, aq shumë dispozita. Domethënë që realisht e kanë trajtuar kët ajet si një rregull i domosdoshëm dhe një rregull i veçantë dhe specifik që na mëson qasjen në jetën tonë të përditshme, karshi Allahut, karshi vetvetes, karshi familjes, karshi shoqërisë, karshi gjithçkaje që realisht ka të bëjë me jetën dhe atë që na rrethon. Prandaj është e domosdoshme të nderuar vëllezër dhe motra, të kemi qasje të duhur, si po i qasemi ne, si po i qasemi kësaj ligjërate. e shumë e shumë tjera. Thash qasja në kuptim të trajtimit, kuptim të afrimit, kuptim të pranimit, kuptim të e, e, kuptimit, e kështu me radhë. Kjo është, kjo është për qëllim me qasjen. Si po i qasemi, si po i afrohemi, si po e trajtojmë, e kështu me radhë. Prandaj kemi nevojë që në këtë aspekt me të vërtetë shumë ta rishikojmë e, e, e, qasjen tonë. A kemi pas qasje të mirë në këtë aspekt? A kemi pas qasje të duhur? Dhe gjitha këto qasje t'i legjitimojmë me shpallje. T'i legjitimojmë me referencën tonë, ku në këtë rast nuk është tradita referencë. As nuk është ajo referencë, as kjo referencë për këto çështje që ne folëm, kush është? është Zoti xhelle ve ala, shpallja e tij, fjala e Allahut tebareke ve teala. A kemi ne Allahun xhelle ve ala, a kemi ne shpalljen referencë që qasjet tona, në jetën tonë, i legjitimojmë, i verifikojmë në bazë shpalljes, Kisha pasë me qenë kështu, po unë kam frikë që nuk është bash ashtu qysh është duhet. Ne shpesh qasjet tona legjitimohen ku? Tek egot tona, tek inatet tona, tek përshtypjet tona, tek përvojat tona. Në rregull, përvoja është me rëndësi, po nuk ka referencë. Edhe vetja jote është me rëndësi, po nuk je referencë. Referenca është diçka tjetër. Prandaj qasjet tona në përgjithësi një jetë kemi nevojë të verifikojmë. Kemi nevojë që t'i orientojmë qasjet tona ka portat e duhura, ka dyert e duhura. Kjo është me rëndësi. Prandaj Allahu xhelle Allahu tebareke e e e, e rregulloi këtë qasje të gabuar të këtyre Që ky është veç një shembull i qasjes së gabuar, e ne e zgjeruam pastaj edhe në fusha të tjera të qasjeve të gabuara, Allahu xhelle ve teala duke mos u marrë veç me këtë qasje të gabuar, po duke u marrë përgjithësisht, se formulimi ishte aq i përgjithshëm sa që tejkalon vetëm ngjarjen që ka ndodhur. Futuni ka dyert. Gjithçka ka derën e vet. Adhurimi ka derën e vet. Njeriu ka derën e vet, zemra e tjetrit ka derën e vet. Problemi e ka një derë, sprova e ka një derë, gjithçka ka derë. T'i njohim dyert dhe të futemi ka dyert, jo ka kulmet ose ka dritaret ngase mund të jenë mund të jenë me pasoja madje fatale Allahu na rujt. Ngase nuk është bërë ai vend të futesh atje. Gjithçka ka vendin e vet prej ka futet, prej ka hyhet dhe pastaj dilet e kështu me radhë. Dhe konsideroj se kjo është tejet e rëndësishme që ta kuptojmë se duhet që t'i përmirësojmë qasjet tona në të gjitha fushat e jetës, veçanërisht në këto që i përmenda si shembull në pikën e fundit të kësaj ligjërate. Allahu xhelle ve ala na mësoftë, na udhëzoftë, na i përmirësoftë Allahu qasjet në çdo aspekt në punë të mëdha, në punë që nuk janë shumë të mëdha, të rëndësishme, madje ndoshta jo shumë të rëndësishme, por Allahu na mëson që qasjet tona të jenë gjithmonë qasje të cilat janë të duhura, janë që na orientojnë ka dyert e duhura, të legjitimuara, të verifikuara nga udhëzimet e shpalljes së Allahut xhelle ve ala. Ky është projekti jonë, ky është vizioni jonë. Vizioni jonë për të ardhmen, për përmirësimin tonë, për formimin tonë është legjitimimi i qasjeve tona. i trajtimit, i angazhimit tonë, që ne jo rrallëherë kemi gabime lëshime në këtë aspekt. Normal jemi njerëz, për këtë e kemi shpalljen, për këtë e kemi këto rregulla, për këtë e kemi këto mësime që të mësojmë, të legjitimojmë, të verifikujmë dhe të përmirësojmë qasjet tona. Allahu na ndihmoftë dhe me kaq po e përfundoj sonte, inshallah në takimin e ardhshëm, Allahu na lashtë në jetë edhe mundësi që të vazhdojmë tutje tashmë me shpjegimin e qasjeve të duhura si duhet bërë qasjen e duhur në këto fusha që i përmenda disa prej tyre se sikur thashë ka shumë fusha që duhet të kemi qasjet e duhura. Sidoqoftë, Allahu ju shpërbleftë për vëmendjen, për ndjekjen, për përcjelljen dhe shpresoj që takohemi në takimin e ardhshëm deri atëherë Zoti ju ruajtë dhe ju ndihmoftë. Eselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.